50 languages. 25 25. ในเมือง In the city. In the city. ดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟ I would like to go to the station. I would like to go to the station. ดิฉันต้องการไปที่สนามบิน I would like to go to the airport. I would like to go to the airport. ดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมือง I would like to go to the city center. I would like to go to the city center. ดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะ How do I get to the station? How do I get to the station? ดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ How do I get to the airport? How do I get to the airport? ดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะ How do I get to the city center? How do I get to the city center? ดิฉันต้องการแท็กซี่ I need a taxi. I need a taxi. ดิฉันต้องการแผนที่เมือง I need a city map. I need a city map. ดิฉันต้องการโรงแรม I need a hotel. I need a hotel. ดิฉันต้องการเช่ารถยนต์ I would like to rent a car. I would like to rent a car. นี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะ Here is my credit card. Here is my credit card. นี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะ Here is my license. Here is my license. ในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะ What is there to see in the city? What is there to see in the city? คุณไปเมืองเก่าสิคะ Go to the old city. Go to the old city. คุณไปเที่ยวรอบเมืองสิคะ Go on a city tour. Go on a city tour. คุณไปที่ท่าเรือสิคะ Go to the h a r b o r Go to the h a r b o r ไปเที่ยวรอบท่าเรือสิคะ Go on a h a r b o r tour. Go on a h a r b o r tour.